Novai pordoi malfermigias. Racconto de Luisa Carol. Dorela estis knabino quiu logis en malgranda domo apud bela parco. Siai de patroi estis cantistoi, ca en sia familio ciui ludis diversain musiciloin au almenau shaltis ausculti musicon. Tial ne irinde che Dorela shaltis canti tai desiris farigi cantistino. Si ancau lernis ludi gitaron. La domo de Dorela havis tri chambroin. Ciui muroi estis degitai per specialai materialoi qui isolis la sonoin. Ancau civi fenestroi havis specialain sutroin, per civi oni povis isoli la sonoin launezese. Tiel, la patro cae la patrino de Dorela povis trenigi cantante un uope ciu in sia ciambro au cantante duo pe en la sama chambro. Dum ilia ciutaga exerzado, Dorela povis cesti por ausculti ilin, se sim volis. Si ancau povis resti en sia chambro, cae eventuale ausculti musicon, per de radio. Si povis ancam canti au ludi gitaron, sen geni la gepatroin. Ce la domo de Dorela trovidis malgranda corto cun unu sola maliuna arbo. Multai i venis el la parco por visiti di un arbon, e chi es brancio la lagnabino pendigis uioin por granoi. Dorela amis la birdoin si amicidis precipe con iu muzichema verda papago. Si nomis lin Dodo, cae li alvenis ciam si alvocis lin. Dorela instruis lin diri saluton por bonvenigi la esperantistain amicoin de la familio. Ciam si cantis en la corto, dodo promis imiti sin. Ciam si gitar ludis, dodo imitis la sonoin de la gitaro. Dorela ec instruis lin canti sian nomon lau tri music notoi. Dorela. Quelc foie, ciam Dorela revenis el la lerneio, Dodo reconis sinec de mal proxime, cae bonvenigis sin, cantante sian nomon. Dorela. Dorela prifigieris pri sia verda amiceto, cae diradis al siai ge collegoi. Ien mia lernanto, Dodo, mi instruas lin solfegi!» Piam la infano irridis. Foie, Dorella balsanigis, sentis fortan premon en la gorgio cae comensis flustri an statau paroli. La curatisto ibiris che si besonas nepran operation. Ili promesis al si che circa du semainoin post la operatio si iam capablos paroli normale, tamen ili ne certis cius si pobos ancau canti iamain. Torella ege maltrant biligis. Si ciam revis farigi tantistino, si estis havinta apartan vocion cae tre talentis pri musico pia la tuta familio cae civui conatoi consideris sin ota cantistino, la ideo che eble sine plu capablos canti, estis por si terrura sciocco. La vesperon, anta la operatio, Dorela in litigis, ca ec ploris, si ne povis endormigi pro chagreno. Tiam și petis auscultit rancviligan raconton, sam kiel și cutimis peti, chiam și estis tre granda. Și a patrino s-a apud la lito, cai comencis raconti, cai el tio cion si racontis. Thank you. vivis du gemelai i knabinoi in eta domo apud bela parco. Ili aige patroi estis cantisto. La gemellinoi nomidis Mirela ca Simila. Ili ambau stipovis canti ca ludi gitaron. Ili ambau talentis, sed Mirela ia pacientis lerni musicon, cae desiris farigi cantistino, dum simila mal pacientis pri musicae exercioi. Preferis mathematicon cae revis farigi ingeniero. Ce la domo de Mirela cae Sibila istis malgranda corto cun uno sola arbo. Verda papago, cae rugia papagino, bildis neston en tiu arbo. La gemelinoi nomis la papagon Mimi, cae la papagilon Sisi. La ge papagoi estis tre musicemai, cae ciu tage ricevis cun granda plezuro lezionoin pri solfegio. Mirela estis la instruistino de Mimi, cae simila estis la instruistino de Sisi. Tag mese, ciam la gemellinoi revenis el la lerneo, la gepapagoi reconis ilin de mal proxime, cae bonvenigis ilin, cantante. Mirella, simila. La gepapagoi shatis anca imiti vortoin, cae la knabinoi comencis instrui ilin esperanton. Unu someron, in ilia urbo ocasis universala congreso de esperanto. La gepatroi de la gemelinoi preparis concerton por tiu evento, cune cun malgranda music bando. La knabinoi preparis sin por canti tu la infana congresseto ili instruis anca valvini cae sisi, etan refrenon de canto. La gaia i birdo i sategis tiun sperton, cae cantis laude movante sia in piedo in ritme, ciele danzo. La gioio crescis, ciam la papaga paro ec javis quar papagidoin. Oni nomis ilin lana, fa fa, re re, cae sol sol. Ili shatis ausculti musicon. Dum la infana congreseto, Mirela cae simila e camicigis cum quelca kai ca invitis ilin eimen, porce ili conatigiu cun Mini, Sisi, cae iliai idoi la infano estis ravitai pri la talentai ge papagoi. La gemelinoi regalis la gecnamoin cae la ge per granda fructo salato cun multae semoi cae nuxoi. La gastoi nomis tiun deserton bo bo bo bo. Tio estas bela, bunta, bongusta, bonodora la che patro de la gemellino proponis alla la gasto i patto preni internazia in fan coruson pere de interreto kai la infano i consentis provi tian experimenton en tute tiu rencontigio istis ege agrabla evento, cae por la gastoi, cae por la gastigantoi. Ili pli fortigis, en la sekva jaroi dum kiui ili ofte cantis cune. La che patroi de Mirela cae Simila farigis alterne la dirigentoi de la interreta coruso. Iun pri tempo, la gemelinoin trafis contagia malsano, pro kiu ili ambau besonis operazion iela gorgio. Post operazio, Mirela estus desirinta canti de nove, sed ne plu Simila, daure capablus, sed ne plu volis canti sem sia fratino. La tuta internazia coruso bedaulis tibun ocasajon. Antal gitaron la gemelino in plu volis ludi cae ili rifuzis ludi ailan alian muzikilon chiun iliai cepatroi proponis. Tamen, eh, ili farigis. Malgaiai sentis sin cavazau mancasem siai vivoi io grava. Tiam, la patro de la cemelinoi petis la corusanoin presenti al Mirella cae Simila chi kiel eble pli interessa in musicilo in el sia ilandoi, au el alia ilando. Ili esperis che uno, au eble quelcai el la musiciloi de la tuta mondo, fin fine al logos la crnabino in porque la gioio de musico reaperu en ilia il vivoi. La patrino diris al sia i filinoi. Ciam unu bordo fermigas, novai bordoi malfermigas. La vivo plenas je surprizoi, oni ne niam scias kie, kiel, kiam malfermigas la bordo de tute neatendita sperto. Dum quelcae monatoi, Mirela cae simila ricevis filmetoin pri tradiziae popolae musiciloi el la tuta mondo. Iliai oreloi provis alcutimigi al buntai tradiziae music stiloi civi taugas al la concernai musiciloi. Fin fine, ocasis giuste tio cion la gepatroi esperis ambau knabinoi trovis sian preferata musicilon, cae giuste la saman musicilon ili electis, la tere Tio ci nestas popola copo musicilo, ci estas electronica ilo, ki un inventis rusa fizikisto comence de la tudeca y arcento. Uno en la corusanoi ricevis o case de sia nascitcetagos catolon, ciu entenis la eroin el civi oni povas munti tiun fascinan musicilon. La knabo fotis gin, cae poste sendis al la cemelinoi filmetoin, pere de civi oni povas vidi cae ausculti tre talentain spertuloin pri teremino. Ca ie, ocasis la miraclo. Mirela ca simila e cantoris la tereminon. La tempo passis, ca la gemellinoi crescis. Mirela farigis componisto, dirigento ca spertulo pri teremin ludato. Simila farigis ingegnero cae laboris en fabrico de musiciloi. Si perfectigis la terminon, cae creis novain variantoin. Si creis inter alie terminoin, kiwi non ipovas facile agordi lau la tradiziae agordo sistemoi de ainai musiciloi de la tuta mondo. Ciam la patrino finis sian raconton, Dorela flustris. Panio, ciu tiu musicilo vere existas? Yes, certe! Ciu vi volas ausculti tereminon? Dorela jesis. Sia patrino alportis sian computilon, cae tui la chambron plenumis mal lanta tranquilliga rava musico de teremino. Dorela fermis la oculoin, rideto aperis sur sia visagio. La patrino malsaltis la etan lampon apud la lito. Antau liri, si diris, Cio bonordos, carulino, bonan nocton. sed dorela ne plu și, și Ŝi jam endormiĝis ca estis sonjanta pri papagon.